Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Muhammed Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhdır. Bu sahabə də İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdən və cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biri. Ha belə, ilk dəfə Həbəşistana, sonra da Mədinəyə hicrət etmiş sahabələrdəndir. Bu sahabə çox varlı və olduqca səxavətli bir insan olmuş, ömrü boyu malını fağır fuqaraya, yetimlərə və miskinlərə paylamışdı. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh çox bacarıqlı tacir idi və heç kəsin əlinə baxmırdı. Heç kəsdən kömək gözləmirdi Allahdan başqa. Rəvayət edilir ki, Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh demişdir, biz Mədinəyə gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənimlə Səad ibn Rabi arasında qardaşlıq münasibəti yaratdı. Bizi bir-birimizə qardaş etdi. Onda Səad dedi, mən ənsarın ən varlı adamlarındanam. Malımın yarısını sənə verirəm. Mən dedim, Allah sənin malına bərəkət versin. Mənim buna ehtiyacım yoxdur. De görüm, bu şəhərdə alver etməyə bazar varmı? Saat dedi, bəli, filan yerdə qaynuqa bazarı var. Səhər günü mən bazara getdim. Axşam evə qayıtdıqda qurut və yağ gətirdin. Artıq qazanc əldə edib. Bundan sonra mən gündəlik olaraq bazara getməyə başladım. Çox keçmədən mən ətirlənmiş halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəldim. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm məndən soruşdu: "Olmaya evlənmisən?" Mən bəli deyə cavab verdim. Soruşdu: "Kiminlə?" Dedim: "Ənsardan olan bir qadınla." Soruşdu: "Nə qədər mehir vermisən?" Dedim, bir çeyrdə ağırlığında qızıl vermişəm. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, elə isə bir qoyunla da olsa ziyafət ver. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh İslam'a gəldikdən sonra ömrünü Allaha və onun rəsuluna sallallahu aleyhi ve selləmə itaətdə keçirmiş. Ömrü boyu xeyrxalq işlər görmüş. Hətta ölüm ayağında ikən ölüm ayağında ikən, son nəfəsində Allah ona xeyrxalq işlər görməyi nəsib etmişdir. İbn Kəsir rahimehullah rivayet edir ki, Abdurrahman ibn Avf ölüm ayağında ikən Bədirdə iştirak etmiş hər bir sahabəyə 400 dinar verilməsini vəsiyyət etmişdir. O gün onların sayı 100 idi. 1 kilo 700 qram qızıl, Bunu da 100'ə vuranda 170 kilo qızıl verir. Hər sahabiyə 1 kilo 700 qram cəmi 170 kilo qızıl ölüm ayağında sədəqə edir. Bundan əlavə o öz xurma bağını satır möminlərin analarına. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o dövrdə həyatda olan 9 zövcəsinə hədiyyə edir. Həmin bağı 40 min dinara yəni 170 kilo qızıla satır. Və onların hər birinə 4000 dinardan bir qədər artıq pul çatır. Ümmü Bakır bint Misbar rəvayət edir ki, Abdurrahman ibn Avf özünün xurma bağını 40 min dinara satıb, pulunu Ayşəyə göndərdi ki, bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcələri arasında bölüşdürsün. Ayşə məndən bunu kim göndərib deyə soruşdu. Dedim, Abdurrahman ibn Avf. Onda Ayşə radiyallahu anhə dedi. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Məndən sonra səbirli olan bir adam sizin qeydinizə qalacaq. Allah Avfın oğluna cənnətdəki səlsəbil bulağından içirsin. Bu rəvayətdir, həmçinin Ümmü Sələmə də danışmışdır. Demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öz zövcələrinə belə dediyini eşitmişəm. Məndən sonra sadiq və xeyrxalq bir insan sizin qeydinizdə qalacaq. Allahım, Abdurrahman ibn Avfa cənnətdəki səlsəbil bulağından itirdi. Bu sahabə həmsinin ölüm ayağındaykən neçə-neçə kölə azad etmişdir. Axırda da varislərinə min dəvə 3000 qoyun və 100 at qalmışdı. Hamı ondan razı idi. Subhanallah. Hamı. Hamıya yaxşılıq etmişdi. Bu qədər yaxşılığın qabağında görün bunun, bu sahabənin Allahdan nə qədər qorxusu var. Nə qədər təqvalıdır. Diqqət edin bu rəvayətə. İbrahim İbn Ədhəm demişdir. Bir gün Abdurrahman İbn Avf oruz ikən ona yemək gətiribdilər. Bugünkü müsəlmanlar iftar vaxtı yeməyə necə daraşır, qardaşlar? Az adam yeməyə necə daraşır? Lakin Abdurrahman ibn Avf yeməyə baxdı, baxdı, sonra ağlamağa başladı. Və dedi, qardaşım Musab ibn Ümer yadıma düşdü. O Uhud döyüşündə şəhid oldu. Düşünürəm ki, o məndən daha xeyirlidir. Onu elə bir bürüncəkdə dəfn etdilər ki, bu bürüncəyi onun ayaqlarına örtdükdə başı açıq qalırdı. Başını örtdükdə isə ayaqları açıq qalırdı. Həmsinin Həmzə də o döyüşdə şəhid oldu. O da məndən xeyirlidir. Sonra isə bizə bu gördüyünüz dünya malından bəxş edildi. Qorxuram bu nimətlər bizə yalnız bu dünyada verilmiş olsun. Sonra Abdurrahman ağlamağa başladı və bu yeməyi yemədi. Bu rəvayətlərdən aydın olur ki, dünya malı artdıqca insanın məşğuliyyəti də artır. Dünyaya həris olmaq isə adamı ahirəti yada salmaqdan yayındırır. Ümmü Kulsum bint Uqbə rəvayət edir ki, Abdurrahman ibn Avf ölüm ayağındaykən bayıldı. Hətta ətrafdakılar onun canını tapşırdığını güman etdilər. Nəhayət o özünə gəldi və mən bayılmışdımmı deyə soruşdu. Oradakılar bəli deyə cavab verdikdə o dedi. Yuxuda iki mələk insan qiyafəsində mənim yanıma gəldi. Və gəl bunu aparaq Allahın huzurunda mühakimə edək dedi. Bu vaxt başqa bir mələk gəlib onlara belə buyurdu. Buraxın onu. Bu o kəslərdəndir ki, onların qədərinə hələ analarının bətnində ikən xoşbəxt olacaqları və günahlarının bağışlanacağı yazılmışdır. Nəhayət, bu sahabənin fəzilətinə dair rəvayət edilmiş məşhur hədistə, bayaq dediyim hədistə deyilir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bakır, Ömər Osman, Əli, Talhə, Zubeyr, Səad ibn Əbi Vakqas, Abdurrahman ibn Avf və Səid ibn Zeyd radiyallahu anh Hira dağının üstündəykən dağ silkələndi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sakit olay Hira. Həqiqətən sənin üzərində bir peyğəmbər, bir siddiq və şəhidlər vardır. Hədisdən aydın olur ki, bu sahabə yatağında vəfat etsə də Allah ona şəhidliyi nəsib etmişdir.